Api iki mesti sepur. Ana iki apa? Muntrip. Kuwi eh. klebu sepur nang sing cilik. Lah iya nek kaya Jenenge wis beda sepur karo muntrip kok. Ing ing kreta api cari muntrip. <laughs> Eh, Kenapa ora cocok Jun? Muntrip njerit njerit. Jor gajep iki. Dadi kowe ora ngene iki ning gendeng kuno meneh kok ning penak. ing ing tapacarana tatune miring ngono ta terus miring nang betawi kepethuk topi buka ledek ledek sapa sing dibuka kok njur wale jun kepethuk ledek buka topi kok njur buka ledek kepethuk ledek nek lagune alon kok ya penak penak alon jun ing ing tapacaran tatu miring rada di rada di ya kabutan lambe yo miring nang betawi kepedole dem buka topi topi ngone dhuwur kereta api jare sepur isana terus jane Terus sepur, ya, sepur sepur has dublak susur kepres kepres. Ayo rantau simbol aja lah susur simbol gue dublak dublak gue wih mah. sejarah zaman biar nih Eng eng kira jora ngono dicocoknya karo kahanan. Eng eng wadah banyu cari klenting. Oh iki eng kape. Eng kape kok ing ing wadah seko jenenge ceting mlumpat seko ceting diciduk tibonggon piring kuwi cocok ing ing menyang kali arep hmm. mancing hmm. ngono kuwi ya ta hmm. ing ing ing mlentrong cilik jeneng mlentring ing ing balsem akas jenenge pok ping kuwi nganggo kabeh heeh entek. Entek. Ana wong sing ngene entek yo piye. Lanjur entek. Lah saiki nek kelingan jaman, kuwi ki rak ming jenenge adikku let adoh, Mbul. Ayo lah. Oh, nek kelingan bapak karo simbok mbok wis mbokmu wis ora ana, bapakmu wis ora ana, iki sik ngomong ming aku kuwi, Mbul. Dadi aku ki wiwit cilik tak miki Jereng nganggo kempongan. Lho lah ya nganggo kempongan. Ono ngantek ireng. Nganti jeber kempot. <laughs> Iya. Nganu kira. Dadi simbok karo oh, bapaknya piye? Wis jare kowe iki bayi iki wis ditinggal aku sik gula wentah kowe. Pengen tira gula wentah iki. Gula wentah iki terus apa Jun? Ora lagi. ono gula wentah nek gula pasir legi nek gula wentah kira legi oh, pentahe sing ora legi duwe tinggalan opo-opo nek miturut sejarah ku tenan wis mbur wis bapak ki biyen piye sejarah oh, iki lete karo aku bangsa 44 tahun lho potong puluh apa tahun kok ini mesti jajar lahir saya kiki perkembangannya mbak Santa pakani gue ramu udah gede mbian cacingan gue gitu <laughs> jur pada sapi wae dipakani pedes sto gue orang aku mbian tak sejarah ke aku jaman londo gue orang ngerti lagi gue ngulek pangan kowe tak kan dani jotok ceker ceker ke wah rekoso tak ceritani ya cerita nono jun iya eh, ya wong zaman kuno kaya ngene aku mbiyen kuwi mek golekke pangan adikku tak riwangi njaluk-njaluk ngemis-ngemis. Dadi aku ning tak jak ngemis to? Lho tak nggo makan iki kowe. <laughs> Oh, wis klebu goleke panas. Den nyuwun paring-paring kangge makani adik kula nganti ana sik jawab. Lha jawab piye Kang Jurat? Di sana aku dinei piye wong dijawab liyane mawon ngono to. Aku ya jawab liyane mpun, aku ya muni ngono. Kuwi wong ngemis ning klebu kemajuan. Ah. Wis aku meneh dolan nah. Iya, ngemis nek ngemis kowe. Nyuwun den paring-paring wong e wangsulan siji meneh. Piye? Anu, ra dede cilik, kula susukane aku ya wis ora sage senemes ta kuwi. Heeh. Wis ning ketanggor aku karo wong util. Wong util kowe ra dikeki. Heeh, wong e ucul klambi nang omah. Wong sugih kuwi. Terus nyuwun den sowan kula yen paring-paring aku ya kere. Lha ngene ngono kuwi. kowe <laughs> kowe ucul klambi kono yo ucul ah. klambi. Kelompokane dit lek ngemes tak nggo nyambut gawe. Eh ayo jaman semono aku. jaman biyan ya. <laughs> Ah, wis sing bejaji mung bejaji tak tukokke alat-alat bingkel sepeda. bingkel sepeda. Arep arang-arang bet jaman biyan mbah tok nggo bukan tambal pit. Oh, sedina ora ana wong nambalke mik wong jileh pompa wae ta. Ya entekke klep pirang-pirang, hmm, dadi klep 10 tanpa ana wong nambalke, sore-sore grimis ono wong nambalke. Hmm, bareng tak pompa bantuan jeblok. Jeblok. Ban jebong dadak jahit. sing jaiban sing jero katut, bolong meneh wis <laughs> rugi meneh rugi meneh ora sedo nambalke wis surup sing nambalke nyangking tang tangmu kuwi ha malah rugi terus rugi aku kelingan jaman mbokmu ngomong aku ngimbul tuku gula jawa tuku gula jawa bunder to ayo gula jawa jaman biyen bunder seneng aku gigis tak krikiti dadi mulih kula Jawa kaya gir. Mumpung gangsal ngono ya. Wis jelas aku dadi bingkil. Terus nyambut gawe apa tarane kowe? Kowe tak titipke tanggaku. Sopo aku dadi tukang potong. Nah, tukang potong ki rada maju dikit. Hmm. Ini kan dinggon. Terus lamun buka nang ndi? Pinggir ngalun-alun nang ngisor wit kenari. Uh, malah penak isis. Hmm, isis terus tak cendeli kaca. Kaca cilik kae nang gawane ceplakan ah. kae. Sedina ya ana wong potong. Rong tak telateni jam 11 ana wong potong kuwi njaluk gundul. Potong gundul. Hmm. Tekse rambuté kon ngentek kabeh. Hmm. Nah iki kowe rungokno ceritaku kuwi sejarah rekoso iki. Wis, <laughs> rampung le potong ana angin, <laughs> sirahé kenari. sirae hmm, sing potong kuwi mak klothak ngono to njur tekan sing potong napa iki nek pun rampung terus ditotok mas lene hmm. kuwi sing potong paten ngono kuwi hmm. ora mbayar ah, wis wis rugi meneh eh, eh, ayo wis sejarahku wis sejarah rekoso sakwise buka tukang potong terus buka apa neh aku nang nggone Pak ayo sowan pakde D njilih ket arep tak nggon jagung oh nalika semono ana jagungan Nanti leh ikete Pak Dik, sirahe Pak Dik karo ndasku. Ayo gede, sirahe Pak Dik. Lobok sithik. Eh, ora apa-apa. Tonggo rada lobok. Hmm, bar jagong tak nggo ndelok bal-balan. Iket modele jek lak nganggo mondolan gedhe. Uripi mentu kuwi lho. Oh isine kapuk kae. Iya. Warung oh, do surak. gol ngono cedakku ana resus. Angin banter. Hmm, iket kontal ra ngono. Tekan tengah lapangan darani bal. Tendang. Tendang rono tendang rene aning wong iket ki bejo. mendang kontal tekan luar lapangan ana wong dodol sauto ora ditutupi tinggal ngeterke iket mau nyemplung nang kono blung bejo banget iket sih banget sandile ah tak tiliki nyilem nyilem nang jeron gon ah, ah iket kuwi soto ki mau hmm. sing duwe ora ngerti nek kecemplungan iket aku arep jupuk panas ora wani ora wani tok gagapi ora wani ya iket e, Pak Dewi wis tuwa mondolan modelane iki cuk canang jero ra dadi kapuke mubal-mubal. Nek ngono tak putih kabeh. Oh, putih dadi ana cacile nembung kula nyuwun gaji niku le mendingan diarani gaji. Sejarah oh. we mbak jam wis kuwi mbol lakun, duwe bojo. Duwe bojo. Hmm, bojoku kuwi ora dawa umure bojo kuwi muwi mbok kuwi to. Mbak Yumu, oh, Mbak Yumu ra ngono. Mbak Yupe nantine. enak anak siji. wis tak plesirke ana njaluk mbok aku diplesirke neng Sriwedari Mas njur bojone kakang karo anake kakang endi Ayo, engko tak critake dadi kowe iki ngrungokke wae oh, ngono to Karang wis ora ana kabeh. Terus critani piye? Hmm, karang di anu ayo ayo aku yo ndedet aku dasare njur dadi suguh aku mau kok sing jenenge ngambalem ah. Kowe? Heeh. Oh, ya njur apa? Medun sepur tambani taksi. Taksi saking sugih hmm. duwe Hmm. Medun taksi tambani becak. Medun becak mupit Medun pit gendong. Lho kok iki ngapa mbiyen kok gendong mbiyen lempoh sugih apa. Oh, ayo ya memper sejarah kok sejarah. Ah, Wes, nah, terus yang ngono tuku karcis lurus setengah. Kok lurus setengah? Bojoku siji, aku siji, aku ah. sing cilik separuh separuh harga. Nyemplung nang stasiun Tugu Jogja arep jurusan Solo. Bolong karo kondektur karcis. E. Ayo diceklek nah, ae. Mbok wis kebak sepuro sar mangkat. Dadi wis kebak penumpang. Hmm. Wes, yo. mbokne saiki nunggang sepur sing selo kae wae gandeng kono kebak kowe milih sing kono selo hmm. apik tur sepure anyar turu isis karo penak longgar ya ta bareng wis kondektur semprit sepur sing kebak mau mangkat tak ah. aku ra katut lho sebab apa abul sepur sarep <laughs> Dadi cepura kanggo to? Ah, aku medun tekan kondekture, eh, anu niki le mangkat jeneng napa? <laughs> Niku mboten katut kesuk le muni ngono ki. Maci lho terus sak banjur piye Jam 11 mangkat, mangkat kan stasiun Solo aku rawani medun Sebab sebabe banter banget. Loh stasiun stasiun balapan ki Oh, Tasyon Solo iki balapan oh, jenenge. Ya sepuro banter banget kok. Heeh, Tasyone balapan jenenge. Oh, malah ke tekan Surabaya ya ora wani medhi. Sebabe apa? Teng gremet Tasyon Semut. Oh, ya Tasyon Semut Surabaya teng bali meneh. Teng Solo. Bali Solo meneh. Alangane bojoku medhun sepur nunggang becak tak rangkul. Iya, anakku tak wangkul, Wangku tekan perapatan arep mlenggok ngulon ana truk saka wetan. Tak sekawitan terus sak banjure. Arep ngerem kleru gelungane bojoku ora ngono. Piye to kan kuwi? Jo gelungane Mbak Yuki ning endi meneh kok njur kleru. Ya semampir ning nggon rim becak oh, ngene. Oh, lendi-lendi karek ketok ya gelungane semampir. Kontal kena truk Mbak mu ketimblis truk iki mek mati. <laughs> Ah iya padha karo Setip kesetip ban aku mencolat dulu. Aku wis ah, wis ming tekan semono aku ya ora apa-apa. Mbak Yu mati. Hmm, mbak San wis mati, Mbak Yu mungkin suprene pancen wis ora seneng karo aku. Sebabnya apa? ora tau kirim layang ya kok mati <laughs> nah ya kok mati apa njur surat-suratan nulis ora iso ya kuwi anak ya anakku anakmu sih urip sih urip lara panas tinggal ora mari-mari tak tutuk asbak mulu lara panas kok njur pagi men kaget aspirin di aspro hmm. kok asbak asbak terus tak joki aspal Omrano kok njur raine on jletek-jletek malah mati. Mae ibune, nusul ibune. Oh, sak teruse? Sak teruse aku dhewe meneh. Nanti tekan saiki untuk tinggalan kebo lur. Kae sing meneh, kae. Kuwi aku tak lunga, tak golek dagangan meneh. Kowe arep ngati-ati ngono ana tamu kae dolen. Regane kae 50. Dadi engko entuk luwih saka 50 dolen. Kebo loro dadine 100. Ah, Nek ah, siji 50. Kuwi pangan karo aku ya. Wah, kulaan, Kang. Ya wis aku tak engko nek ana tamu temoni nang omah wae karo tamu. pundi nggih? Eh? Lawange teng pundi niki? Menika panjenengan mboten pirsa lawang to? 24 cendela. Eh. Maling kita mu. Sanes. Kok njur lho, kok kancing kenceng banget eh. Rak nggih dodok-dodok riyen mangke rak pun ngaken kok njur 24 cendela. Dodok sinten? Dodok ingkang kagungan dalem. Oh, dodok sing duwe omah to. Mboten ketinggal saking Jawi, nek ketinggal kok dodok ben batuk. Tegese mendodok menika lawangipun ten sing rumah terus didodok niku. Oh, oh ngaten to. Nggih. Kang jenedi, ten ndi? Menika nembe kilaan wonten Kitu Arjo. Tebe, tebe kilen kok. Oh, lah sampean kok adine? Nah, nggih kula menika rayinipun. Kulaan kebo. Nggih, kebo. Oh. Ah, ini tesih gadah dagangan mboten nggih? Menika wau pun tilari kalih kang oh menika pun meling kalih e. menika mangke menawi wonten nami kang badhe tumbas niku nggih angsal kalih menika reginipun 150 kalih 150 nggih lemo-lemo kok niki kebu saking pundi niki Kebu saking mbokipun medal nggih semanten niku rumiyin indil-indil ngantos sampeyan ondol-ondol nggih Ageng. Oh, iya. Lemo-lemo kok menika. Menika tedanipun ngono apa? Ha ah, pisang goreng no. Kebo kok panganane apa? Kebo ya suket kok. Oh, suket biasa tegese. biasa. Kebo merah, ra ngono. Kebo lumrah ra kebo ajae. Oh, ah, wonten to kebo ajae niku ya sambel goreng. Barang niku wonten lho. Nopo nggih? Wonten. Niku wonten pundi? kula kebo. Wonten ning kebo tiyang. Oh, naminipun wong jenenge kebo. Nggih. Niki regane 150. 150 kan. Ning ya didol tenan. Lho, pun Kala mau menengok kakang pun meleleh ngikang Junedi niku kali kula. Padane kula arpi pripun? Lu angsal. Tegese kula duwiti. Lu angsal. Nggih ta? Angsal. Satu seket. Kula. Kula nggih purun. Sampun badhe estu penjenengan pundhut? Satu seket kula purun. Purun satu seket. Nggih, pun. Kula purun satu seket. Ah, artanipun? Artane sinten? Kebo meneng. Nah, sampean dereng dong. Kebon niku kula arepi 150. 150. Lah niki ngeten nggih. Nggih. Gandeng kula ora nggo dhuwit. Nggih ta? Lah nggih. Ora nggo dhuwit, lali nang omah. Nek sami-sami blantek to. Lah sami kenal kali kakang. Oh, rencang kakang mang yen pun suwene pirsa sineng oh, kancane. Oh, nggih. Nggih pokoke kancane ngeten. Oh, nggih. 150 kali Hansal. Gandeng kula ora nggo dhuwit. Nggih. Kebo sing siji niku kula tinggal. Nggo manjer. Oh, minangka pekenceng. Manjer, manjer. Sing siji kula gopo. Oh, nggih, terus wonten panggilanipun. Nggih. Sing siji nggo manjer, sing siji kula gopo. Oh, ngaten. Wantes ingkang setunggal panjenengan asta, ingkang setunggal kangge manjer kula ngoten. Nggih. Lho ra pun ta. Nggih. Nggih kene. Api-apian. Nggih kene kene sing siji ajeng kula go mulih. Oh, badhe wonten to. Nggih kula kula go mulih. wonten kandhang. Mangke dikandhake kali kakang sampeyan. Nggih. Niki go manjer nggih. Mangke kula aturken kakang nggih. Nderekaken nggih kangge. Nggih nggih. Wah, war wis akone kakang 100 mongko diarepi 150 njur piye bloko ora ya karo kakang iki kowe iki seneng-seneng iki ngapa kowe iki kebone payu kan payu piro pokoke loro iki dituku piro 150 loro ora bejar berarti 50 ayo mongko tuku mung 50 aku sesuk ketekan kebo meneh tanggu iki kowe saka pasar kutarjo nggawa apa ora nganggo Wah kok kayak kamu kuat banget kok suri tiri tante sok bu pawai kebo kok Eh sih. Ya ini lu gue. Saya kita nggune bayar. Ayo detail goreng tak nggune pulak meneh. Pinter gue sudah dibantu. Ya mana dah ini detail. Detail wis sing pitung puluh aku ya dit kebo wi mau. Iki ngene kan. Ayo. Ngakune ya kancamu wong wis kenal padha dene blantik. Kowe tekan jenenge ora? Lek kondo buang kok sapa? Jenenge? jenenge buang. kowe. Aku wis tau krungu buang. ngono nek aku ora takon nang wis tau ngerti. Aku kancaku blante kok kabeh banget te njuk. Sing buan-buan kowe ndek kanca buan ora? Ayo tak iling-ilingi. Ning wis wis payu nang ya. Ya saiki dite kene tak jaluke. Eh, dite apa? Dite 55 kuwi. Sing ceritani ya Kang ya. Buang ki rene tuku kebo. Tawaku 150 diarepi. Terus terus gandeng buang kuwi ora nggawa duit. dimanjeri kebo siji. Dadi sing siji kebone digawa buang, sing siji dinggo manjer. Aku rak ya percaya to wong kancamu padha dene blantek. Oh, ayo ape. Dadi malah fur saka kebo ning dak dhewe ngono piye? Terus kok kebo dak dhewe awake dhewe iki bathi oke. Kowe muni 100 150 kok. Terus kebo Dadi eh, eh, bojone sapa piye? kebone dhewe loro digawa kana siji sing siji ditinggal siji nggo manjer iki pitakan digo ngono ganjel apa? Kuwi dienggo manjer kuwi, dienggo manjer. Lha kuwi saking utekmu oleh mikir ndeledek kuwi. <laughs> Kok ndeledek kuwi? Lah ora ditinggali dhek kebone digawe entuk ki piye? Rungokno lek ngomong. Kebo diarepi 150. Lah iya kebo diarepi 150. Gandeng buang ora nggawa dhuwit. Sing siji digo mulih, sing siji dienggo manjer. Wong ngerti nek kancamu kuwi dimanjeri kok kowe iki penting. Emang saya kebenar dewe, kakak kipi, ya lo mikir kipi, wes, goblok banget. kebul kake dhewe dhewe ditinggal siji-sijine digawe dadi awake dhewe kelangan kebo siji ta buang ki mau ngomong sing iki iki manjer kok mbake dhewe ta kebo manjer karo dipijeti karo manjer nggon ngono kuwi ora ngerti aku mati sing kok dadi ono kebo dipijeti kebo iki dhewe iki wis dituku buang loro kabeh wis dituku wis tak kakek lho nyatane iki kok kowe rantuk dhuwit ngono kok malah kebone dhewe digawa ora wis goblok tenan lho saiki ngene kepiye kan aku ya arep golek adi sing gobloke kaya kowe Nah nek nganti aku entuk adi sing ngumpuli goblok kowe tak pacul ndasmu. Lho kok dene njaluk makan. Ya sing ndelok tuwa njur padake saleh wae. Nanti goblok banget aku iki dadi aneh malah kilangan kebol golek duit karo kanca. Wis saiki nang ngarep golek adi apa golek uwong, golek sedulur, golek kanca sing luwih bodho karo kowe. Nek ngono aku mau kleru ya kan, ya. Ayo kleru gede banget wong ora kebo kanca tanake. Wis jerah. Tenan iki aku pokoke arep golek wingi nang omah, kebone sing siji dijogo ya ra. Sing siji tak jogo ya. Kowe goblok kowe tak pakane. Nek bulan rene jaluk neh ya. Heeh. Kebo jare didublak aku njur. Ya mbek kok dadi kan nunggu sesuk malu wae kebone dikai kan. nek buang teko engko tak jaluk eh, ya dhuwit kebo ya nang omah ya. Heeh. Ah, wis. Tak. Iya Pak, nek iso ora. Ora. Ora ketemu kan. dadi nek yae niki apa ora ora oleh mulih to? Lho ya oleh, ning adate nek mulih sampean iki mesti sok kasep kok ya. Mulih mamah dhewe yae dilokke. Lah ya kena wae ta. Sing ngelokke bojone kok nesu, aku ki apamu ta? Musuhku. <laughs> Lha kok aku kok musuhmu? Musuh dalam selimut. <laughs> Lho, Marem bukan. Lha lha kok karo bojone kok nesu, Dik-dik nesu. Aku teko ra iku ketok piye mbok saiki? Apa ngiraimu? kok minggo nabang iki gejeblas ngono mau kok. Lah ya iki seje karo adate ora ngono lho. Seje. Saiki ketok muntir e kowe. Atene gak mangkake warga ngono. Lah iya muntir. Ngapa tak kowe ngapa kali nguyang iki? Seneng mesti ana ana kuwi meneh dalan mesti ayo. Ono aku pancen ana apa-apa dalan. Ono apa ayo. Ayo ayo adate ta. Eh aku ra isweling ta kowe nek mlaku-mlaku ra tak kandung kok ta. oh, darani kula tegesan ya kemudian dungklo. Lho, ora tegese iki ora ngengeti ngendi-endi ngono. Ngengeti ngarep tok to. Lah lempeng. Lurus. Oh, tadi melaku sing bener ngono. Pandangane iki tegak lurus horizontal. <laughs> Tetembunganmu maju tenan nek iki. Lho, pelangane kok seneng karo kowe iki nang mergo kuwi tak kandani. Iso maju tetembungane. Ah, ya rame kuwi wae kok. Iya karo kuwi. <laughs> karo ndi ya? <laughs> Tegese aku ki tresno sak kabeh. Lah iya. Wong lahir batin aku tresno karo kowe. Iya, ta wong ki kudu kelingan, ora ming Sejarah? Heeh. Biyen ketemune ki piye, nang endi, ngopo, ngono ku piye Aku ngerti ketemu karo kowe biyen. Apa? Ora ming kepencet lek ngundul layangan ta. Ayo. Lah ngundul layangan ora tau muluk kowe. Lho, nyatane aku ngundul jet kowe ya kandha, Mas, mbak aku sangkutan ngene kowe. Iya. <laughs> Bareng tak sangkut pisan kowe Kula aku sangkut neh ngene ta <laughs> kowe. Ora disangkut kok njaluk ngene. Ini rekan ana makahe kok, Mas. Piye? Teh nyangkut ki padha-padha ngunda, ta, sampean biyen sih cilik. Aku ya sih cilik ngunda layangan. Heeh. Mm. Karepku sing disangkut ki layangane kupi. Gelas kae ta, digel anu digelas pokoke digelas ora gelas kae disen wedang ora ana hubungane karo lha iya kae bulae ke ra digelas to perlune nek sangkutan kae lha landep lha iya bareng kowe tak sangkut nggon gulu kowe mesem piye ambyar ora aku eh. karepku sing disangkut ki ora ana ah. eh, ya wis sejarah iki saiki wis cukup semene wae ento ndak ora apik ora ha ah, iya ndak ora apik hmm, kok rapi saiki aku ra entuk butuh entuk apa butuh sesuar pewo jare arep netake anake ha ah, iya Anak tak oh. ke anak eh. Ada. Ya. Lho apa ta? Gua belanjanya. Hah? Endak duit? Heeh. Ya. Pira? Lho iki kabeh nya. Pira iki? 35 ribu. Yalah, lho 35 kilo, 35 ribu. 35 ribu. Ya, wis gua belanja. Heeh. Wis. Ah, iki kurang nek oh, semene iki. Kurang. Ma aku lek ngecakke ya ora iso. Awak dhek kudu iku. Iku piye? Sebab iki ora mung sembarangan. Iki semene iki le ngecakke kudu rata, dienggo blonjo, dienggo nukokke sandangan anake. Saiki ngene wae, Po. Umum. Ngene wae, Po. Lah piye? Gandeng dhuwit iki wedok. Betul. Dhuwit wedok iki piye? Iso manak. Wah, iki manak to? Dhuwit iki nek danakke piye? Kok dianakke? Lho, ayo dhuwite dhewe kuwi diutangke wong-wong kene nganggo anakan piye? Wah, tak kira nek dite iki kon manak ngono. Ora, metu ngendi? Ora. <laughs> Arek anakke piye kok ya ora iso. Wis. iso aku ning anake. Iki iki tampanono dhisik tak hmm. Ah. goleke tambah. Ale goleke tambah? Gampang aku ki gampang golek tambah ki gampang. Nek modele saiki dhuwit ki ora dianakke. Piye? Bunga kae lho. Disimpen. Oh, disimpen nang bank. Oh, tabanas. Heeh, mm kuwi ya iso. Dicelengi. Hmm. Ah nek awake dhewe nyimpen dhuwit dhewe ki bahaya. Lho. Bahayane piye? <laughs> Bahayani ngono lho. Aku ki obah-obah dhuwit ki. Ora apa-apa. ora apa-apa dhuwite bawah ki ora apa-apa ning tumonjo ngerti ra tegese tumoto ilange dhuwit ana barang ngono kuwi aku ora apa-apa barang apa kok kowe kudu iso ngarani kudu ditukokke apa-apa padane barang ngono kuwi ora nah kuwi lek kok kalung iki ayo lho wong ngono wis surak Mas. Majibane wong lanang ki tanggung jawab. Ayo kuwi kowe iki jek tak tukoke kalung ki piye ora gedandul gulungmu? gedandul? Ya kebak kaya ngono. Ha iki ya barangmu. Lho. <laughs> Barangku nang stok pek. Ayo, Mas, ya wong loro kok. Ya wis, iki pokoke barange wong loro, ora? Iya. Hmm. Sesuk sak iki ya ditata dhisik arep supitan iki anake ya tukok-tukok kesek ah, ya tukok sandangan tukok sandal ngono ah, ah. ke iket nek perlu didandani Mas dandani wis aku tak toto-toto sesuk tak golek angus tak pacake anakku ya aku tak blonjo dite tak gowo ayo wis ki ya wis blonjo ya wis